بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والمضاعف يلحقه الإدغام وهو أن تسكن الأول وتدرج في الثاني ويسمى الأول مدغما والثاني مدغما فيه إلى الآخر Evet İzzi'den 23. dersimize geldik. Yine mudaaf e, konusunu işlemeye devam ediyoruz. Şimdi geçen e, derslerimizde ne dedik? Mudaafın tarifini söyledik. Mudaaf nedir öğrendik. Bir de e, mudaafe ilhak yani tadif harfine e, ibdal ve hasfın geldiğini gördük. İbdal ve hasf. Şimdi ben dünkü dersimizde bu emleytu mestu bir de ziltu kelimelerin nın manasını söylemeyi unuttum. Bu derste onu söyleyeyim. Ondan sonra dersimize başlayalım. Emleytu zaten melle kökünden geliyor. Emleltu. Melle bıktı, usandı manasındadır. Emelle ise bıktırdı, usandırdı. Emelle. Bıktırdı, usandırdı. Emleytu yani ben bıktırdım, usandırdım veya yazdım manasına da geliyor. İmla. Hani imla diyorlar ya yazmak manasına da geliyor. Mestu dokunmak, el ile bir şeye dokunmak, mesletmek diyorlar ya. O mana geliyor. Elimle dokundum. Ziltu ise gölgeli oldum manasına geliyor. Ziltu ben gölgeli oldum veya zalle bir şey gölgeli oldu manasına geliyor. Ahastu ise hissettim manasında. Hissettim. Ahsastu yani hissettim. Evet. Demek ki vel mudaafu mudaaf yelhakuhul idgamu. Mudaafta idgam oluyor. İdgam. Yelhakuhu yani mudaafa geliyor. Ne geliyor? İdgam geliyor. Yani mudaaf bir fiilin başına idgam geliyor. İdgam biliyorsunuz iki aynı harften birisini diğerine girdirip tek harf haline getirip şeddelendirmek. Şeddeli bir halde okumak. İdgam budur. Ve huve idgam o yani idgam en tuskenel evvelu birincinin sakin kılınmasıdır. İki aynı harften birincisinin sakin kılınmasıdır. Ve tüdrece girdirilmesidir. Fissani ikinci harfe. Mesela mâdâde. Mâdâde fiil madi mudaaf bir fiil. de birinci, birinci dalı sakin yapıyoruz. Oluyor medde. İkinci dalın içine girdiriyoruz. Oluyor medde. Ve yusemmel evvelu mudgamen. İşte o birinci dala mudgam diyoruz. Yani girdirilmiş harf mudgam. Ve sani ikinci harfe de mudgamen fihi. Onun içine girdirilmiş. Onun içine gir. Yani birinci dal girendir. İkinci dal içine girilendir. Evet birincisine mudgam diyoruz girdirilen. ikincisine mudgamın fihi diyoruz. Yani onun içine girdirilen. Yani kendisinin içine diğer harf getirilmiş. Evet. Ve zalike bu yani bu idgam ve zalike bu idgam vacibün vaciptir. Vacip yani mecburi. Tabi malum <clears throat> şimdi göreceksiniz sarfta, nahuda değişik ilimlerin kendine göre vacipleri vardır. Mesela işte burada bu sarfın vacibidir. Bakın biz vacibi biliyoruz zaten. Vacip nedir? Mutlaka yapılması gereken, yapılması mecburi olan. Ama şer'i vacip nedir terk ettiğin zaman ne oluyorsun? Günahkar oluyorsun. Mesela şu anda Ramazan ayındayız. Oruç tutuyoruz. Oruç vaciptir. Farzdır, vaciptir. Farz vacip aynı manada. Ee, Hanefi mezhebinde her ne kadar farklıysa da e, Şafii mezhebinde mesela aynı manada. Şimdi oruç vacip olduğu için tutmasak ne oluyoruz? Günahkar oluyoruz. Bakın günahkar oluyoruz. Bir, ikincisi Allah muhafaza. Cenab-ı Hak affetmese ne oluyoruz? Cehenneme gideriz onun cezasını, azabını çekeriz. Yani şer'an vacip olan bir şeyi terk etmek insanın günahkar yaptığı gibi cehenneme de mustahak eder. Tabi Cenab-ı Hak affederse o başka. Veya insan tövbe ederse Cenab-ı Hak affederse o başka. Fakat buradaki vacip mecburidir. Yapılması gerekir ama sarf ilminde mecburidir. Yoksa buradaki vacibi terk edersen e, insan günahkar olmaz. Mesela bir kişi dese ki kardeşim dese ben medede okuyorum. Arapça konuştuğu zaman veya kullandığı zaman medede diye kullanırsa bu günahkar olmaz bir. ikincisi cehenneme bunun yüzünden gitmez. Fakat burada sarf ilmine aykırı davrandığı için bir cehalette bulunmuş olur. Bile bile yaparsa zaten e, bile bile bir cehalete bilmese de zaten sarf ilmini bu konuda bilmiyor demektir. Demek ki ve bu idgam vacibun vaciptir fi nahvi medde yemuddu. Medde ve örneklerinde fi nahvi fi nahvi medde yemuddu. Şimdi me, medde aslı da. Yani kısaca şunu söyleyeyim. Medde ve benzerlerinden kasıt şudur. Medde ve benzerlerinden kasıt her iki harf harekeli olursa. Dikkat edin. Her iki harf harekeli olursa idgam vaciptir medede yani iki dal her ikisi de harekeli olursa idgam vaciptir. Bunu aklınıza yazın. Mesela yemdudu bakın medede her iki dal harekeli birincisini sakin yapıyoruz medde oluyor ikincisine idgam ediyoruz medde oluyor. Bütün mudaaf fiilleri böyle okuyacağız. Medede medde okuyacağız. Yemdudu Nasara yansuru kalıbındadır bu. Birinci baptadır. Medede yemdudu. Yemdudu iki dal da harekeli. Birinci dalın harekesini atmamız gerekiyor ama mim sakin. Dikkat edin. Yem dudu. Yem dudu. Mim sakin. A, birinci dalın harekesini atarsak ne olur? İltikay sakine ne olur? Ala gayri haddihi. Peki ne yapmamız lazım? O zaman birinci dalın harekesini madem atıyoruz, atmışken mime verelim. Boşuna gitmesin. Çünkü mimin harekeye ihtiyacı olacak o zaman mecburen. Ha yemuddu olur. Yemuddu dalı dala idgam ediyoruz. Yemuddu olur. Mesela bu şey olsaydı diyelim misal söylüyorum örneğin. Yemdidu olsaydı mesela. Yemdidu yadribu kalıbında olsaydı yemiddu olurdu. Yemiddu çünkü dalın harekesi kesre olurdu makabine verip o zaman yemiddu ama yemdudu olduğu için dalın dammesini makabline veriyoruz. Yemuddu oluyor. İdgam yapıyoruz. Yemuddu oluyor. Ve a'adde yu'iddu. Bu da mezidu fihiye örnek. A'dede yu'didu. A'dede yu'didu. Adde mücerredi adde adede adde okunuyor. İdgam yapılıyor. Mezidu fihi yani if'al babına getiriyoruz. Yani meddeyi de if'al babına getirsek aynıdır. Mesela emedde yumiddu olur. Emde de yumdidu olur. Emedde yumiddu. A'dede yu'didu oluyor. A'adde yu'iddu. A'dade. Bakın a'dade. Her iki dalda harekeli birinci dalın harekesini atmamız lazım ama makabli ayn harfi sakin olduğu için o dalın harekesini makabline yani ayna veriyoruz. Oluyor e'adde. E'adde. Dalı dala idgam ediyoruz. Oluyor e'adde. Yu'didu yine dikkat edin. Yu'didu. Yukrimu gibi. Birinci dalın harekesini atacağız. Makabline veriyoruz. Yu'iddu oluyor. idgam yapıyoruz. Yu'iddu oluyor. İnkadde yenkadu. Bu da inkadede yenkadidu. Dikkat edin. İnkadede medde yemiddu manası çekmek manasında. Çekti yani. Medde çekti, yemiddu çeker. Eadde hazırladı manasında. Evet, eadde hazırladı. Yuiddu hazırlar. İnkadde bu da e, infaale sigası. Kökü kadde infaale sigasına getiriyoruz. Ne oluyor? in e, infaale sigasına geliyor. İnkadda oluyor. Aslında in in inkadede ama her iki dal harekeli olduğu için birinci dalı sakin yapıyoruz. İnkadde oluyor. İkinci dala idgam ediyoruz. İnkadde oluyor. Yen Yenkaddu yenkadidu. Yenf, e, infaale yen Yenkadidu. Dikkat edin. yen E, birinci dalı sakin yapacağız. Harekesini makabline vermiyoruz. Niye? Çünkü kaf zaten harekeli. Bakın. yen Yenkadidu. Birinci dalın harekesini atıyoruz ikinci dala idgam ediyoruz. Yenkaddu oluyor. Evet. İnkadde yenkaddu. İ'tedde. Bu da ifteale babı. İ'tedede. Yani a, yukarıda mesela adde adde ikram babına soktuk ne oldu? E, adde yu'iddu. Şimdi addeyi ifteale babına getiriyoruz. İ'tedde. Kökü i'tedede. İ'tedede. İçteme'a gibi. İ'tedede. İ'tedede iki dal dal birinci dal harekesini atıyoruz. ikinci dala idgam ediyoruz. İ'tedda olur. Ya'teddu da aslı ya'tedidu. Ya'tedidu. Birinci dalın harekesini atıyoruz. ikinci dala idgam ediyoruz. Ya'teddu oluyor. İsvedde'ye geldik. Şimdi dikkat edin. İsvedde'nin kökü sevededir. Mudaaf mıdır? Hayır. İsvedde'nin kökü sevede. İsvedde ihmerre babıdır. İhmerre. Hatırlayın hamure ne oluyordu? İhmerre kalıbına geliyordu. Başına hemze geliyordu. Lamül fiil cinsinden de bir harf artırılıyor, şeddeleniyordu yani lamül fiil. Oluyordu ihmerre. Şimdi ihmerre mudaaf mıdır? Hayır. İsvedde de öyle. İsvedde. Bakın mudaaf değil. Peki niye burada bunu zikretti? Mudaafa benzediği için zikretti. Mudaafa benzediği için. Ama isved de mudaaf değil. Çünkü mudaaf olabilmesi için aynul fiil ile lamul fiilin aynı cinsten olması lazım. Bunun aynul fiili vav çünkü sevededir kökü. Aynul fiili vav lamul fiili dal aynı cinsten değil. Ama isveddeyi İmam-ı Zencani bu kitabın yazarı, musannifi İmam-ı Zencani burada zikretmiş. Keşke aslında bunu sonra ayrı olarak zikretseydi deseydi mesela bu da mudaafa benziyor bunlarda bu bablar. Bunun burada dalın şeddeli olması bab kendi babından kaynağı Zaten bunun babı öyle, kalıbı öyle. Bu bab zaten böyle. Değil ki iki tane dal varmış da bu iki dal birbirine idgam edilmiş. Öyle bir şey değil. Çünkü bunun kökünde iki dal yok. Bu mezidu fihi olurken bunun mezidu fihi olma yolu budur. Mezidu fi olma bu kalıp nedir? Mezidu fi olurken lamül fiil ikiye katlanıyor. Bakın lamül fiil ikiye katlanıyor. Yani oradaki dal ikiye. Bu mezidu fihilikten gelen bir şeddedir. Yoksa mudaaftan mudaaf olduğu için gelen ama mudaafa benziyor. Şekil olarak aynı mudaaf. İsvedde yesveddu. Evet. Ve isvadde yesvaddu. Bakın bu da. İhmarre yahmaru. Bunun da kökü sevede. Biri ihmerre kalıbında, diğeri ihmarre kalıbında. Evet, isvedde ihmerre gibi, isvadde ihmarre gibi. Bu da mudaaf değil. Bu da mudaaf değil. Bunun babı öyle zaten. Ve istaadde bu mudaaf. Bunun kökü addedir. İstef'ale babına getirdik. Adede ista'dede mesela. Bakın istahrece gibi. İsta'dede iki dal da harekeli. Birinci dalın harekesini makabline veriyoruz. Çünkü makabli sakin olursa bak dikkat edin. Mudaafı idgam yaptığınız zaman birinci harfin harekesini ya atacaksınız ya makabline vereceksiniz. Buna dikkat edin. Eğer makabli harekeli ise o birinci harfin makabli harekeli ise yani mudaaf olan iki aynı olan birinci harfin makabli bir öncesi harekeli ise zaten onun harekesini o e, mesela dalın harekesini atacaksınız. Yok eğer makabli harekesiz ise harekesini makabline vereceksiniz. Zaten örneklerde gördünüz. İşte burada da ista'dede. Bakın ista'dede. Birinci dalın makabli nedir? Hareketsizdir. Onun için o dalın harekesini makabline veriyoruz. İsta'adde oldu. İdgam ediyor. İsta'adde. Yesta'iddu da yesta'didu. Yestahricu gibi. Yesta'didu. Birinci dalın harekesini yani kesreyi makabine veriyoruz. Yesta'iddu oluyor. İdgam yapıyoruz. Yesta'iddu oluyor. Evet. İtmaenne yetmainnu yine mudaaf değil. Çünkü bunun kökü de Tam tam'ene. Bu da ikşa'arre babında. Kaş'are hat, hatırlayın binayı. Eğer hatırlamıyorsanız açın, bir göz atın, bir tekrar edin. Mesela kaş'are. Kaş'are cildur raculi diyorlar ya. İkşa'arre. İf'alelle kalbi. Bakın. İf'alelle. İkşa'arre. İşte bu tam Tam Tam'ene yani kaş'are gibi. Rubaiye mücerret. Tam'ene. Bunu ikşa'arre kalıbına getiriyoruz. Oluyor itma'enne. İtma'enne yani mutmain oldu itmaenne. Bakın bu da mudaaf değil ama şekil olarak mudaafa benziyor. İtmaenne yatmaynu. Ve temadde yetemaddu. Bu mudaaf. Bunun kökü medde. Medede diyelim. Temadede tebaade kalıbı. Bakın temadede te, tebaade kalıbı. Temadede. Birinci dalı sakin yapıyoruz. Temadde oluyor. İkinci dala idgam ediyoruz. Temadde oluyor. Evet iltikay sakineyn oluyor ama ala haddihi. Bakın temadde temadde elif de sakin birinci dalda sakin iltikai sakin. ama ala hadi çünkü birincisi harfe med birinci sakin harfe med elif ikincisi de mudgam olduğu için iltikai sakinen burada caiz temadde yetemaddu yetemadedudur yetebaadu gibi yetemadedu kökü yetemadedu birinci dalı sakin yapıyoruz yetemaddu oluyor e, ee, idgam ediyoruz. Yetemaddu oluyor. Burada harekeyi elife veremiyoruz. Çünkü elif harekelenirse eliflikten çıkar hemza olur. O zaman olmaz. Burada elif kalması lazım. Ve kezalike yine böyledir. Ve kezalike yine böyledir. Hazihil ef'alu bu fiiller iza ne zaman ki beneyteha beneyte sen bina edersen ha onları onları bina edersen lil mef'uli mef'ul için bina edersen yani binayı meçhul yaparsan. İza ne zaman ki beneyteha sen onları bina edersen lil mef'uli mef'ul için bina edersen yani binayı meçhul da yaparsan yine böyle idgamlıdır. Nahvu mudde yumeddu. Bakın meçhulu. Mudide mudide ama birinci dalı sakin yapıyoruz. Mudde oluyor. İdgam yapıyoruz. Mudde oluyor. Yumeddu da yumdedu. Yunsaru gibi. Yumdedu dalı, e, e, dalın makabli harekesi olduğu için birinci kesni makabına veriyoruz. Yumeddu oluyor. İdgam yapıyoruz. Yumeddu oluyor. Mesela medde çekti, mudde çekildi. Yumeddu çekilir. Ve keza yine böyledir nazairuhu benzerleri. Yani mesela a'adde yu'iddu meçhuli u'idde yu'addu. U'idde yu çünkü u'didedir. U'dide ukrime gibi. U'dide Birinci dalın harekesini makabline verdik. O idde oldu. İdgam yaptık. O idde oldu. Yuaddu da meçhulu zaten. Yu'dedu'dan yapılmış. Ee, İnkadde mesela un un kudde un kudde un kudidedir. Un kudide dalın harekesini atıyor çünkü makabli harekeli un kudide un kudde oluyor. İdgam yapıyoruz un kudde. Yunkaddu hakeza. Diğerleri de hepsi. Ve u'tudde yu'teddu mesela. Evet. Bunlar hepsi e, meçhul yapıldığı zaman da idgam gerekiyorsa zaten kuralı biliyorsunuz. İdgam yapılabiliyorsa meçhulünde de idgama çare varsa vaciptir. Burada idgam vaciptir. Evet. Ve keza nazairuhu dedik. Ve fi nahvi meddin. Bakın mastar. Mesela nasrun. Nasra'nın mastarı nedir? Nasrun. Nasrun. Bunun da aynı kalpta medede yemdudu meddün meddün. İşte birinci dal sakin, ikincisi de harekeli tam e, e, şey idgama hazır meddün oluyor. İşte ve fi nahvi meddin mastaren. Mastar olarak meddün kelimesi de idgamlı olur. Ve kezalike yine idgamlı olur. İza ne zaman ki ittasale bitişirse ve kezalike yine idgam olur. İza yani vaciptir. E, olur derken burada yine vaciptir. Yani ve kezalik yani idgam vaciptir. İza ne zaman ki ittasala bitişirse bil fi'li fi'le mesela medde fi'line bitişirse elifud damiri. Zamir olan elif nedir? Tesniye. Tesniye zamir yani. Mesela nasara elifud damir getiriyoruz ne oluyor? Nasara. O ikisi yardım etti. Nasara. Burada da mesela medde oluyor medda. Medda elifud damir geliyor. Yine idgam vacip. Bakın medda o ikisi çektiler. Demek ki ve kezalike yine idgam vacip. İza ne zaman ki ittasala bil fiili fiile bitişirse elifud damiri ev veya vavuhu vavu damir yani vavuhu onun vavı yani zamirin vavı gelirse mesela meddu nasaru gibi meddu onlar çekler cem. Ev ya'uhu veya ya ya ya damir mesela fiili mudarata hatırlarsanız tansurine mesela medde yemuddu çekin çekin nereye geliyorsunuz? temuddine temuddine temuddu temuddani temuddune temuddine bakın temuddi orada ya zamir müfrede müennes muhatabedeki ya zamir de gelse yine idgam vacip evet ve ev ya'uhu ya zamir nah örnek bir emir mesela emir de aynı mesela mudde emir mudde çek emri göreceğiz zaten nasıl yapılıyor Mudda, mudda. Bakın tesniye. Mudda siz ikiniz çekin. Muddu siz erkekler çekin. Muddi ey bayan sen. Bakın ya damir gelmiş. Muddi ey bayan sen çek. Mudda siz ikiniz. Umdudne burada zaten idgam açılıyor. Çünkü onu göreceğiz zaten niçin açıldığını. Burada mumtani'tir idgam. Onu inşallah gelecek dersimizde göreceğiz. Dersimiz buraya kadar olsun. İbareyi okuyorum. والمضاعف يلحقه الإدغام وهو أن تسكن الأول وتدرج في الثاني ويسمى الأول مدغما والثاني مدغما فيه وذلك واجب في نحو مد يمد وأعد يعد وإن قد ينقد واعتد يعتد واسود يسود واسواد يسواد واستعد يستعد واطمأن يطمئن وتماد يتماد وكذلك هذه الأفعال إذا بنيتها للمفعول نحو مد يمد وكذا نظائره وفي نحو مدين مصدرا وكذلك إذا اتصل بالفعل ألف الضمير أو واوه أو ياؤه نحو مدى مدو مدي مدى أمددنا